Macnovchina, Macnovchina, tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Arrastion, tongi etorriak et irratiaren denboraldi berrira. gizon de notre Badakigu gure asteroko programa faltan botatzen zenutela, eta aurten ere zuen, es, zuen eskakizunei men eginez hemen gatoz inoz baino indartxoago eta eroago. Gauniko, ba hori, urte honetan ez dara izango astero, ama boste gunero bain izango dala, hori da, ba, notizia bakarra estana zuen gustoko, baina, bueno. A travers toute l'Ukraine se levaient nos partisans Bueno, azteko, betiko moduen elkartasuna mundu honetan errepresio eta indarkare menpe bizi eta nen kontra borrokatzen duten. Azte honetan, ba, saltsa asko ditugu edabidetan, batez ere korruzia, eta, bueno, ja, itz bari, tema honen gane. Ze, hor dire, ba, sistema honek lantzen duen, Ba, hori korruzioa agerian agertzen da, eta egunero da horregaz bombardeetan, eta nila, ba, ez dakit zer esan dio, zei agenditan az, itxu barik honen Beste, bestalde, badauz beste notizia batzuk, ba, horrezte hurinak eukien beste reperkusiorik, ba, dibidez Uruguaiko hautezkundeak, eta, ba, asuntoa da, ba, hautezkunde honetan mujika jauna, ba, izin dela presentau, ba, sinotara. Eta pena bat da, ze tipo hau krak bat da, eta ostia. Merezi zeuen igual beste laburte edo hor egotea Uruguayen buruan, ba, geuseonak indauzelako indauzelako honek ego Ameriketan dagoen prekaritateari buelta emoteko, ez? Beste notizia eta bat da, ba, gordillo jauna, be, badoara marina delatik, eta ba, hori ba, beste notizia txar bat da, ez? Tipo hau be, beste krak bat da, eh, hor Andalusiako resistentziaren burua eta simbolo den herriaren alkatea da tipo hau eta ba, berbaiten deboen bakoitzean ba, danok ikasten dugu eh, azte honetan elduten jakun notizia hon bakarra da, ba, barzina badoala <laughs> ospatuko dugu danok hai, ordu esan, txabal, eh, tamalgarriena da, ez da joan, lena, bai. Tarta. <laughs> sont noirs de notre peine, ils sont rouges de... Eta eh, bueno, beste barik, ba, hasiko gara Venga, aurrera. Aurrera porcina. tes drapeaux sont noirs dans le vent, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang, ils sont noirs de notre peine, ils sont rouges de notre sang. Bari, izin bat dut periko zuez. Bueno, nortzu zari. Nortzu gara, bueno, gara irrati taldea. Hortu ondo talde, ozema, hortu ondo gaztetxeko irrati taldea. Eta, bueno, hau sortu zan taller bat moduen. Hasi ginen batxun artean bolako inquietude batxuk eukin gentu zan, eh? Zoran irrati, eh, irrati programa bat eiteko moduen, da zizan taller moduen. Eta, bueno, ba, eskenean pasan urtean evoluzion egen duen apur ja programa formato bat eukitera, ba, ja, bat, eh, dinamika bat eukitera, eta bueno, ba, hemen txega, ozen lortu dugu irola e, bueno, irola irratia e, ondetan ba, programa bat eukitea, eta bueno, hori mititan dugu, eta txega biz, hemen deko guabaniko bat edadena dela hostia, Se Jon eta Biok eta mala urte ekoguz, Xamideko zobeta mairu, eh? mairu, mairu, Eta bat, eta unai betorten da noso noz, eta ez dakit hau eta bat, eta edo, edo, edo, eta edo, edo, edo, edo, edo, eta edo, ba. Bai, da, bueno, más o menos técnicamente, eh, gure hasiera izen zan podcastaren bidez, eh, hau da, eh, webgunearen bidez eh, zabalduten gendu zan gure programak, eta oin ba, gure intenzioa da, ba, guinetara salto egitea. Da hori, eneko eh, komentatu hauen ez, ba, irolan bidez lortu egu lehenko pasu hori, da gure da, galdakao eikea gure irrati propioa, ez? Bai, irrati librean. Eta, ba, hori, asaltatzea, bai. ba, Bai, bai, bai, Hori, eta hamen parte hartzeko, ez da kuota, oza, ez dugu, ez da kuotari behar, ez dugu koste. Gure desan da, parte hartzailea, da nintzako, da... Bai, bai, bai. Ja, da, txilo da, irekia, berri alda gure duen jendea. Eta, bueno, ba, zibitzen da, pixat, eh, kompromiso bat aldean egoteko, zelan egiten dugu zen ekintzetan, edo... Eta gutxi da, kompromisoa, bueno, tortea, eta gero egiten badugu pixat boteren bat, diru bat erateko, ba, parte hartzea Filosofia bai dator puro de gaztetxetik, ez. O sea, azkenean da, eh, gaztetxetik datorren olako adar bat, eta azkenean da non gauz gaztetxean filosofia eta olako gauzeka bueno, a, eh, a, bat egiten dugu, eta bueno, hortik ibilite, pues, eh, azkenean da, filosofia horren beste rama bat, ba, azkenean, pues, beste komunikazio bide baten, gure txarra, exateko, jo, que Bai, da, ideia da, purbet, eh, bueno, martitzen batzu eta namen ingut da podcasta, e, eh, igezin gendun podcast bera, da gero podcast hontan e, eh, urrera tuiten dan ba, purbet, enpapa oiten danean e, da, zelan doi esan da hori, ba, orduen e, beste martitzenean iten dugu e, irolako programaren, ba, purbet, bai, prestatzea. Prestatze eh, hori, da bueno, deizeko zan alde batetik, e, taller zentsu hori, eta gero beste alde batetik, ba, domeketan okiten dugun programaren e, prestaku, prestakuntza hori. Eta eh. que zer pagetan ez ere, no? Alta subvenzionada. Bueno, hori da urte oso bai. urte Bueno, temporada, ez? Bueno, bai. Ikasturtea, ez? Ikasturtea. Ikasturtea. Bai. gutxien ez pasan urtea, para izatu inginen. Eta, deskantzo hartu behendu, baina ez dakit, ez dakit, ez dugu planteatu hau, tenzingo dugu, baina, Eh, gaztetxeko e, dinamiketan be, ba, gehietan e, eh, ikastuzten egiten da. Ero, right. Ba, aldako gehietan hartzen egiten berri gazten da, orteak. Orteak, orteak, orteak, orteak, Beste, ba? Ez, ez da, ez da. Eh. Ez que esperientzia baina, ez da. Una esperientzia, eh, batian, O... Bueno, hemen nahi, bai, eski esperientzia egin de cosas, zuen Ez podcasta, eta, bueno, hasi gara ja direkta. Zer engaina egiten dugu zan geusek da hori, ez? Eh, bueno, ni honaz, bueno, bera egon dugu experiencias. Ni bai, baina ni nazelako kasetaria, baina, bueno, ah. hemen ez da inor profesionala. Azaldu apur bezo topa duzu, namen Bueno, azkenean ez dugu nahi egin ez profesionala, bezik eta ba, gure guk ere eukiteko ba, tresna bat, ez, komunikatzeko eta ondo pasatzeko, da gure eukuritzen zeskigun gozo guztiak esateko, ez, eh, komunikazio bide bat, besterik gabe, ez e, eh, bideratu da gauza profesional bat, eza, baina, bueno. Baina, azken batean, eh, komunikazio bide danak dauz apurbet e, instituzionalizatute, da? Da guk soberania komunikatibo horren helburu hartuz, ba, indogu, modu autogestionatu batean eh, irrati hau, ez? Da hori da kontrainformazioa, ba, kontrainformazioa edo gure informazio bide hori. Eh, Moden horrelako berbaiteko izin bazaela bertsolarie o <laughs> licenciado en euskera o lo que sea, tío. dago, baiko zu destornia bat eskuetan ezin dozu lese, ez esa, no? Zure opininoa direla utxaren urreko. Orduan, berbait da modu bet azkenengan eh herria edo, pues, parte de esta locura, pues, eh, zatea bebai pentsetan de guaina, modu batera oestera, oso lan entuten jakun guri politika, ze. Hau hasi izan asko bez, eh, geunden potrotaraino, bebai, entzutean apetiko jenteak eus eberdinak izaten, orduen. Eh, gu bebai esango dut gure geuse. Eta bon, esperientzia, pasan urtean iralaga egon ginen bebai hori zein zen el gusanillo del directo, eh, kolaborek endune eh, maratoi bate, zuzenean, eta gara, pues ja, aurten ja, pues, ama boste gunero iten dugu programa zuzenean, zeretatik jaspiretara. <laughs> eh, barazki bizidunak. Barazki bizidunak, egon da saspi punto boste FM. Ez galdu, ez galdu zuen. Ordu bete da, eta, bueno, sin más. Ba, batzuk esaten dozku apuru eta espergarri edala, baina beste batzutan Zartatzu jartoa dana, zartatzu gozuan dut dagoena, edo. Ba, barra egiten nena, eta bai, bueno. Eta ikusten da zue egiten eh, biderik eh, dagoela, egin eh, edo... Eh, oango da igual época tu que esto es la Iberico, gente está balanchungo. Bai, hombre, y de Conada, da dauen telekomunikazio badriekaz gatsa es gacha dala, gente acaso irratien chutean. Gu Baina, bueno, azkenean badago hor, ez? Badau bai. audientzia, bai, bai entzuten Bai, gauzea da, gatzago dala, ordenadorean ifini, playri, eh, hori eh, dala, irrati ifintea baino. Osa, asko ez berrazagoa da, etxean egotea gauza geiken, da, da momentu berean irrati entzuten, edo kotxean, eta ez eh, ordenadorean play emotea. Osa, asko ez berrazagoa da, uinetako irrati entzutea, pozkazta baino. Hori garriten da, ze jente bai. gehau, que entzuten dago saioa irolakoa, zer podcasta baino. Ba, hori bai, eta hori intentsinoa da, ba, itea errati libre bat galdako, no? osea, eukitea medio teknologikoak, ba, saldatzeko uinak, eta, bueno, entzun deien jenteak. Eta medio personalak, botontzeko. Bai, bai, bai. Ezeko da, bai, urteko erronka, ez, eh, uste bai. bai, erronka dako zi. Bai. Jentea, hori un programa egiteko hori. Eta hori da, elburua da, ba, betetea bai. programazio bat. Hori da, azkenean. Irten bidea honega, ez, pues, batek aki. Eh, lan asko, altruista da, aquí, denbora galdu, biten dugu pillo bat, eta, bueno, baina, jo que se, bueno, galdu, emoan. Da materiala gaztxoratu iten da batean ordenadora ez da, bilbestean mikrofona ez da gertuten, bestean zera bestean... Hau hori presenteko dotxe zuen, aun hori presenteko zuen, maizu... Urtzintzarako. Ha, urtzintzarako. Ah, bai, bai. Eh, onartzen dugu eh, olako donazinoak eta batez bat PC sarrak eta medio teknologiko olakoak. Ba, bizi gara... mesua, mesua. Eh. Berzikletatei bizi gara. Vale, autogestioa que... egitu eta bai. pasan urtean adibidez gazte gendu zen bi portatik. Ze, gara, izin ziren bi erreziklatuak eta, pues, hil ziren biak. Orduan, beti gabi solako arriskuetan, eh? Orduan, ba, ordenadore bat, se, seguramente ordenadore baten, eta guk eskertuko horako bat. dira baloreak. Bai, bai, bai, eskerrik asko. Eskerrik asko. Melinda was mine till the time that I found her holding Jim and loving him. Then Sue came along, loved me strong, that's what I thought. Me and Sue, but that died too. Don't know that I will, but until I can find me a girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am a solitary man, solitary man. I've had it to hear, being where love's a small world, a part-time thing, a paper ring. I know it's been done having one girl who loved me, right or wrong, weak or strong. Don't know that I will, but until I can find me the girl who'll stay and will play games behind me, I'll be what I am a solitary man, a solitary man. don't know that I will, but until love can find me. And the girl who'll stay and won't play games behind me, I'll be what I am. A solitary man, a solitary man, solitary man. Verbe Bueno, kaizo, gaurkoan berben orgian, mirgin despente zidazlaren liburu bat daukagu, eskuartean, teoriak inkon deitzen dana. E, ezagutzen, bueno, nahiko liburu ezaguna da, bat be feminismo erloan, baina, bueno, ezagutzen ez duzuen entzat, eh, kontatuko pizkatxo bat norten idazlea, e, ze bizitzen nahiko, ez dakit, ez, ez du izan bizitza oso komuna, ez? E, bortxatu zuten eta gero e, prostituzioera sartu zen. Orduan, e, liburu honetan kontatzen duena da bere bizitza eta bere gogoeta batzuk. Da nahiko puntu e, interesgarriak ditu, batez ere eta buak e, apurtzen dituelako. Da, bueno, e, kapitula ditzen da, imposible violar a una mujer tan viciosa. Así con así. La fantasía de la violación existe. La fantasía sexual. Si quiero hablar de mi violación, entonces tengo que pasar por esto. Es una fantasía que tengo desde que era una niña. Diría que es un vestigio de la escasa educación religiosa que ha recibido, indirectamente a través de los libros, la tele, otros niños de colegio, los vecinos. Las santas, atadas, quemadas vivas, los mártires, son las primeras imágenes que me provocaron una emoción erótica. La idea de ser entregada, forzada, obligada, era una fascinación mórbida y excitante para la niña que yo era entonces. Después, esas fantasías me acompañan. Estoy segura de que son muchas las mujeres que prefieren masturbarse fingiendo que eso no les interesa, antes de saber lo que les excita. No todas somos iguales, pero no soy la única. Esas fantasías de violación, de ser tomada por la fuerza en condiciones más o menos brutales, que yo declino a lo largo de mi vida masturbatoria, no me vienen out of the blue. Se trata de un dispositivo cultural omnipresente y preciso, que predestina la sexualidad de las mujeres a gozar de su propia impotencia, es decir, de la superioridad del otro más bien a gozar contra su propia voluntad que como zorras a las que les gusta el sexo. En la moral judeocristiana, más vale ser tomada por la fuerza que ser tomada como una zorra. Nos lo han repetido suficientemente. Hay una predisposición femenina al masoquismo que no viene de nuestras hormonas ni del tiempo de las cavernas, sino de un sistema cultural preciso y que tiene implicaciones perturbadoras en el ejercicio que podemos hacer de nuestra independencia. Voluptuosa y excitante, resulta también perjudicial, que nos atraiga lo que nos destruye, nos aparta siempre del poder. En el caso preciso de la violación se presenta el problema del sentimiento de culpabilidad. Puesto que he tenido a menudo esa fantasía, soy corresponsable de la agresión. Para empeorar las cosas, de este tipo de fantasías no se habla, sobre todo si te han violado. Somos probablemente numerosas las que nos hallamos en esta situación, haber pasado por una violación y haber tenido anteriormente fantasías de este tipo. Por lo tanto, sobre el tema solo hay silencio. porque lo que no se puede decir puede destruir sin trabas. Ladies and gentlemen, Azteco retraka, Sari Nagusiaren irabazlea... Korrupzioaren diskurtsoaren erabiltzaileak. Korrupzioaren diskurtsoa urarekin pareka genezake, denek dute gustoko. Estatu kapitalistek, Podemos eta Iuk, neoliberalek estatua erabiltzen dutene poterea lortzeko. Sozialdemokratek eta barrek erabiltzen dute diskurtso hau poteraren lasterketan aurrera egiteko. Gizarte organizazio sistema hau kritikatu barik, txarrikaria bata besteari botatxari ekiten, ekiten dio, dio Frantziako iraultzan gertatu zen moduan, burgesek langileria aserretu egiten dabe, diskurtso honekin, berelburuak lortzeko. Azalpen koiuntural baten ordez, azaleko azalpena ematen dabe. Horregatik, herriak inoiz ez dotxa igarriko korrupzioa estatuari inerentea dela, eta arazoa estatua dela. Otsoak ardira larruz jantzita dabiz, beraz, kontu ibili zaitezte, entzule. Eh, eh, eh. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question, but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. So take the photographs and still frames in your mind. hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Jotxe, bariko aspergarri ze. Ez dago eso ebeikiko la. Nola nabaritzen da, ez duzula, ortu ondo irratia entzuten. Uh Eta orain, agenda! Azaroak amairu, gazteizen ikasle ospatuko da egun osoko egitarabarekin. Gero, azaroak amabostean, usan soloko aldeko jaialdia. Eta bertan, kalerki antzerki taldeko izugarrizko antzespena. Egun horretan ere, igorren, kinu gaztetxean lehenengo Okupa Fest ospatuko da. Baskaria, poteo musikatua eta kontzertuak egongo dira bertan. Eta ez ahaztu, barikuro galdatuko gaztetxean ospatzen den pitzapotea. Eta bariku honetako pitzapotea baino lehen, drogei buruzko eztabaida bat egongo da. Zaten agerra verbal kontra el gobierno, usándolo de korrupción y abuso de poder. Miles de oyentes esperan cada semana sus denuncias. Es un mito político. En el día de hoy, decimoprimer día de noviembre del 2014, sentimos comunicar que va a ser imposible conectar con el camarada Mendicote. A raíz de la represión y persecución que vive en sus carnes nuestro camarada, su salud se ha visto deteriorada gravemente consecuencia de las duras condiciones de vida que tiene que resistir en la clandestinidad, hemos tenido que evacuar a nuestro compañero a un lugar seguro para garantizar las atenciones médicas correspondientes y para que su salud se reponga con la mayor prontitud. Para poder estar con nosotros en este frente de Resistencia Radiofónica. Un abrazo para nuestro camarada. Resiste y lucha. Te necesitamos con nosotras. Hasta pronto, compañero. Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió. Fidel Castro desde Oriente, a Batista combatió y a la patria libertó con sus hombres dignamente. ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel! ¡Que viva Fidel y la bandera cubana! Cada rebelde iba al frente con la bandera cubana, luchando allá en la sabana hasta lograr la victoria, para que Cuba en la historia sea libre y soberana. ¡Que viva Fidel! amor. Que viva Fidel, que viva Fidel, que viva Fidel y la bandera cubana. Desde el rico hasta el obrero fue humillado por la fiera, pero Castro en Cuba entera sus hombres organizó hasta que al fin libertó nuestra gloriosa bandera. Que viva Fidel, que viva Fidel, que viva Fidel y la bandera. Otuondo irratiko edukina erabilpen librekoa da, irratia eskea garen einean.